Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men itabahu bi ihsanine yevmiddin. Ama ba'd. Ee, İbn-i Kudame'nin Muğnisi'nden kaldığımız yerden kitabı itikafa devam ediyoruz. Diyor ki Kadı Hırafi'nin sözünü naklediyor. وَالْمُعْتَكِفُ لَا يَتَّجِرُ وَلَا يَتَكَسَّبُ بِسَنْعَةِ İtikafa kalan kişi diyor ne ticaret yapar ne de bir sanatla uğraşır. Şimdi bu sözü açacak. وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ لَا يَجُزُ لَهُ أَنْ يَبِعَ وَلَا يَشْتَرِيَ İtikafa kalan kişinin diyor bir şey satması veya alması genel olarak caiz değildir. İlla ma la budde lehu minhu. Ama çok zaruri illa şart olmazsa olmaz bir şey varsa o müstesna. قال الحنبل Semi'tu Eba Abdillah yekul. İmam Ahmet'i şöyle derken işitmiş. El mu'tekifu la yebi'u ve la yeşteri illa ma la buddelehu minhu. İmam Ahmed demiş ki itikaflı kişi ne bir şey alır ne de satar ancak zaruret çok acil bir şey müstesna. Ta'amun ev nehlillah. Yemek gibi mesela. Yani yemek getiren yok. Gidiyor alışverişe, ekmek alıyor, yemek alıyor, geliyor. Ancak bunu yapabilir diyor. فأما ticaratu vel ahdu vel ata'u ticarete gelince, alıp vermeye gelince فَلَا يَجُزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ Hiçbir şey bundan caiz değildir. وَقَالَ الشَّافِي رَحْمَهُ اللّٰهِ لَا بَأْسَ اَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ وَيَخِيطًا Kişinin bir şey alması, satması, terzinin dikmesi caiz değildir. وَيَتَحَدَّثَ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتَمًا Ha, İmam Şafi diyor ki, günah olmadığı müddetçe kişinin bir şey alması veya satması veya terzinin bir şey dikmesi hiçbir beis yoktur diyor İmam Şafii orada. وَلَنَا diyor, bizim delilimiz, meselemiz ise مَا رَضَى عَمْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد Bizim delilimiz budur diyor. Ravahu Tirmizi. Tirmizi rivayet etmiş Resulullah mescitte almayı ve satmayı yasaklamıştır. وقال حديث حسن ورأى إمران القصير رجلا يبيع في المسجد İmran adamın birinin bir şeyler sattığını gördü mescitte. Fakale ya hâzâ. Dedi ki bu nedir? İnne hâzâ sûkul âfira. Mescid ahiret çarşısıdır. Fe in aradtel bey'a fahruc ilâ sûkul dünya. Eğer bir satış yapacaksan git dünya çarşısına orada yap. وَاِذَا مُنِعَ مِنَ الْبَيْءِ وَشِرَاءِ فِي غَيْرِ حَالِ الْاِنْتِكَافِ Eğer diyor bu iki hadiste olduğu gibi itikafın dışında mescitte genel vakitte alışveriş etmenin hükmü buysa haramsa فَفِيهِ اَوْلَى O zaman itikafta alışveriş yapmamak daha evladır bundan diyor. فَاَمَّا السَّنْعَةُ Ama bir sanatla uğraşma gelince فَظَاهُرُ كَلَامُ الْخِلَافِ اَنَّهُ لَا يَجُزُ مِنْهَا مَا يَكْتَسِبُ بِهِ Hilafinin sözüne göre diyor, kendisinden kazanç elde edilen böyle bir sanatla uğraşmak caiz değildir. لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التِّجَارَةِ بِالْبَيْءِ وَالشِّرَةِ Çünkü şeye benziyor, alışverişe benziyor, ticarete benziyor. وَيَجُوزُ مَا يَعْمَلْهُ لِنَفْسِهِ Ama diyor kendi nefsi için böyle şeylerle uğraşabilir sanatlarla. كَخِيَاطَةِ قَمِيسِهِ وَنَحْلِهِ Mesela adam gömleğini dikiyor mesela, terzi ama dikişle uğraşıyor. قَدْ رَبَ الْمَرْوَزِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ Ebu Abdullah sordum diyor Ahmet bin Hanbel'e عَنِ الْمُعْتَكِفِ تَرَى لَهُ أَنْ يَخِيطًا Kişi şey yapar mı? E, itikaflıyken işte dikiş yapar mı terzi ise? قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ اِذَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلْ Eğer bunu yapmak istiyorsa itikaf yapmasına gerek yok demiş Ahmet bin Hanbel. Gitsin dışarıda geçsin demiş. وقال القاضي لا تجوز الخياطة في المسجد سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن Bayağı abartmış kadın. Demiş ki insan demiş mescitte ister ihtiyacı olsun ister olmasın demiş kesinlikle hiçbir şekilde dikiş dikemez demiş. قَلَّ اَوْ كَثُرَ ister az olsun ister çok olsun. لِأَنَّ ذَلْكَ مَعِيشَةٌ اَوْ تَشَغُّلٌ عَنِ الْاِتِكَافِ Çünkü diyor bu insan itikaftan alıkoyar bu gibi şeylerle uğraşmak. Tabi bu onun hani bu konudaki şerifliğini gösteriyor ki itikafta Allah subhanahu teala'yı ibadet haricinde gereksiz işlerle uğraşılmaz. Yoksa insan tabii ki söküğünü dikecek, edecek. Buna benzer şeyler bu bapta zikretmiş, faslun demiş İbn-i Kudam el-Hamidi rahimahullah. يُسْتَحَبُ لِلْمُعْتَكِفِ التَّشَاغُلُ بِالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ İtikafta olan kişinin demiş, namazla ve Kur'an okumak ile kendini meşgul etmesi lazım. وَذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ı zikretmekle وَنَهْوِ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ الْمَحْضَةِ Bunun haricinde o diğer bütün Allah'a yakınlık olan itaatlerin her birini yerine getirmesi lazım demiş. وَيَجْتَنِبُ مَا لَا يَعْنِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ Kendisine faydası olmayan mala yani söz ve fiillerden sakınması gerekir. وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ Konuşmak çoğaltılmaz. Çokça sohbet etmek, ibadetten geri kalıp sadece sohbetle itikafı bitirmek mekruhtur. لِأَنَّ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ Kimin kelamı çok olursa onun hatası da çok olur diyor. وَفِي الْحَدِيثِ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِي Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam, kişinin İslam'ının güzelliğindendir ki kendini ilgilendirmeyen şeyi terk etmiştir. Yani kendini ilgilendirmeyeni terk eden Müslüman güzel Müslümandır. وَيَجْتَنِبُ الْجِدَالَ وَالْمِرَاءَ Tartışmadan ve cidalden de sakınır insan. وَالسِّبَابَ وَالْفُحْشَ Sövmek ve fuhşiyattan da sakınır. فَاِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْاِتِكَافِ Bu gibi işler, sayılan şeyler, itikafın dışında nehyedildiyse itikafta minbâbil evle. Daha evladır itikafta böyle şeyleri terk etmek diyor. وَلَا يَقْتُلُ الْاِتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ Ama bu bahsedilen şeylerden birinin yapılmasıyla itikaf batıl olmaz. لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْتُلْ بِمُبَاحِ الْكَلَامِ لَمْ يَبْتُلْ بِمَحْضُورِهِ وَأَقْسُهُ الْوَطْءُ Bu diyor ilişkinin haricindedir. İnsan hanımıyla cima ederse o zaman bu itikafı bozulmuş olur. Dün anlatmıştık bazılarına göre kaza etmesi gerekir. Evet. Diyor ki la ba'se bil kelami li hacetihi. İhtiyaç oldukça konuşmakta bir beis yoktur diyor. Ve muhadeseti gayrihi. Başkasıyla muhadese etmek, meseleleri konuşmak. Fe inne Safiyyete zevceten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâlet. Peygamberin hanımı Safiye dedi ki, Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mu'tekifen. İtikaflıyken فَاَتَيْتُهُ اَزُورُهُ leylen. Bir gece peygamberi ziyarete gittim diyor aleyhissalatü vesselam. فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ كُمْتُ فَانْقَلَبْتُ Konuştum onunla biraz. Sonra kalktım geri dönmeye. فَقَامَ مَعَنَا لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَمَ اِبْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ O sırada peygamber de benimle beraber kalktı. Evi Usam bin Zeyd'in evinin oradaydı. Safiye'nin evi. Oraya doğru, o tarafa doğru yürüyordu peygamber. Mescidin dışına çıkmış. Öbür taraftan hanımını götürmeye şey yapıyor, uğraşıyor. Ee, o sırada iki tane ensardan adam geçmiş. La felemma ra'ayen nebi sallallahu aleyhi Peygamber iki adamı görünce koştu adamların yanına. Fekalen nebi sallallahu ala islikuma inneha Safiyetu bintul Huyeyye. Bu dedi Huyeyye'nin kızı Safiye'dir benim hanımımdır. Hani ikiniz hani haberi olsun. Fekale subhanallah ya Resulallah. Dediler ki Allah'a tenzih ederiz ey Allah'ın Resulü. Fekal inne şeytane yecri minel insani mecred demi. Peygamber dedi ki şeytan insanın damarlarında kanın aktığı yerlerde damarlarda akar. Ve inni haşitu en yakzife fi kulubikuma şerran. Ben sizin için korktum ki kalbinize şeytan şer atacak. O yüzden geldim size izah yaptım diyor. اَوْقَالَ şeyen ya da bir rivayette kalbinize şer değil de bir şey atacak diye korktum diyor. Hadis Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Hadis çok büyük bir hadis kardeşler. Burada itikaftayken konuşmanın delili var. İtikaftayken zaruret halinde çıkabilmenin delili var. Ama bunun haricinde günlük yaşantımızla alakalı çok büyük bir konuya delil var. Müslümanın zanna sebep olacak hareketlerden sakınmasının gerekliliği var. Yani şöyle bir şey, çoğu insan der ki ya bana hüsnü zannetsene kardeş. Ne hemen aklına o adam yapmıştır diye getiriyorsun diğer yani kardeşi için. Keşke kardeşim bana hüsnü zan beslese der. Ama hiç kimse Resulullah'ın mertebesinde değildir aleyhissalatü Allah'ın peygamberi demiyor ki ben peygamberim bana hüsnü zan beslemek zorundalar. Kardeşlerinin fitneye düşmesinden korkuyor. Gidiyor diyor ki bu benim eşim Safiye'dir. Yanlış anlamayın yani haram olan bir kadınla gezmiyorum, konuşmuyorum. Çünkü şeytan onların kalbine bunu atabilir. Yarın başka bir vakıada gerçekleşir. O önce atar. İbnül Kayyum dediği gibi şeytanın acelesi yoktur. Önce diyor tohumu atar, kalbe topraktır diyor kalp. Acelesi yoktur onun diyor. Sular, büyütür, besler, fidan olur. O fidan bir tane işte şey olur, ufak küçük bir ağaç. Ondan sonra diyor kökleri toprağa salmış koca bir ağaç olur da sonra yıkamazsınız onu diyor. Ama tohumken söküp atabilirsiniz diyor. Çok güçlenmeden küçük bir ağaç olmadan da söküp atabilirsiniz kolayca yerinde. Ama o ağaç yeşerdikten sonra onu atmak mümkün değildir, kesmek lazım. Kalpteki fitne de böyle kesilmez. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki sahabenin fitne düşmesinden korktuğu için onlara gitti, izah yaptı. Öyleyse bütün Müslümanlara düşen de zanna sebep olacak durumlarda karşı tarafa kardeşlerini fitneye düşürmemek için gidip beyanda bulunmalarıdır. Faslun demiş gene فأما إقراء القرآن وتدريس العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب Diyor ki itikaf sırasında Kur'an ezberlemek, ilim tedris etmek, ondan sonra fakihlerle münazara etmek, onlarla oturmak, hadis yazmak, o zaman ilim böyle talep ediliyordu. Bunlar diyor itikaftayken bizim ashabımızın bir grubuna göre, çoğunluğuna göre müstehap değildir diyor. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ Ahmed. Ahmet'in kelamına zahir olan budur diyor. وَقَالَ اَبُ الْحَسَنِ الْآمِدِي fi istihbâbi ذَلِكَ rivayete. Amidi de demiş ki iki tane rivayet vardır müstehaplığında. وَاخْتَارَ أَبُ الْخَطَّابِ اَنَّهُ مُسْتَحَبٌ Ebu Hattab şu görüşü tercih etti ki müstehaptır itikafta bu gibi ilimlerle iştigal etmek. İze bir şartla asada bihi ta'atallahi teala lel mubahat. Diyor ki Allah'a itaati kasteder e, vakitini boş geçirmek veya cidal etmek, tartışmak bu gibi gereksiz şeylere girmezse diyor müstehaptır bu gibi faydalı ilimleri talep etmek. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِي İmam Şafii de buna müstehaптır demiş. İtikaftayken bu gibi ilimlerle uğraşmaya. لِأَنَّ ذَلْكَ اَفْضَلُ ibadet. Çünkü en faziletli ibadettir demiş ilim tedris etmek İmam Şafii. وَنَفْعُهُ يَتَعَدَّى Onun faydası ise demiş diğer bütün ibadetlerin faydasından büyüktür ilim talebinin faydası. فَكَانَ اَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ كَالصَّلَاتِ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ النَّبِي سَسَمْ كَانَ يَعْتَكِفُ فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ الْاِشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْاِبَادَةِ Diyor ki bizim ashabımız ise şunu delil aldılar. Peygamber sasan itikaftayken bu bahsedilen e, muhtassati bihi özel olan ibadetlerin dışında namaz gibi, tefekkür gibi, oruç gibi bu ibadetlerin dışında başka ibadetlerle alakadar olmaması, iştigal etmemesidir diyor. وَلِأَنَّ الْاِتِكَافَ اِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدِ İtikafın bir şartı mescittir. فَلَمْ يُسْتَحَبَّ ف۪يهَا ذَٰلِكِ Orada bunlar mübah değildir diyor. Kâlel Mervedi, İmam Mervedi de demiş ki, قُلْتُ لِيَبِي عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ Ebu Abdullah'a sordum, adam biri mescitte okuyor. وَهُوَ يُرُيدُ اَنْ يَعْتَكِفَ İtikaf etmek istiyor. وَلَعَلَّهُ اَنْ يَخْتِمَ ف۪ي كُلِّ يَوْمٍ Her gün hatim etmek istiyor. Her gün bir işi gücü bırakıp oturup tek başına sabahtan akşama kadar Kur'an okuyup hatmetmek istiyor. فَقَالَ اِذَا فَعَلَ هَذَا كَانَ لِنَفْسِهِ eğer bunu yaparsa bu nefsinin faydasınadır. وَاِذَا قَعْدَ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ Ama mescitte oturursa bu hem kendisine hem başkalarına faydadır bu insan. Kur'an'ı onlara okutursa. يَقْرَوْ أَحَبُّ اِلَيَّ Okuması bana daha sevimlidir diyor. وَسُولَ اَيُّمَا أَحَبُّ اِلَيْهِ Dedi ki hangisi sana daha sevimlidir? El-itikaf ebu'l hurucu ilal abbadan Dedi ki itikaf mı sevimlidir yoksa abbadana çıkmak mı? Abbadan o dönemde cihad için gidilen bir bölge. Basra'ya Basra yakın Basra'nın sahiline yakın bir bölgenin adı. Diyor ki قَالَ لَيْسَ بِعَدْلٍ الْجِهَادُ عِنْدِ شَيْءٌ Benim yanımda cihatta denk bir ibadet yoktur diyor. Yani ennel hurucu ila abbadani afdalu minel itikaf. Yani cihada gitmek itikaftan daha faziletlidir. O yüzden Abdullah İbni Mübarek kime mektup yazıyor? Fudal İbni ya da ya abidel harameyn levabi saltana işte ey haramenin abidi eğer e, bizi görseydin لَعَلِمْتَ اَنَّكَ فِي الْاِبَادَةِ تَلَعَبُونَ Görecektin ki sen ibadette oynuyorsun. Yani oynuyorsun yani ibadet ediyorsun tamam o da güzel de ama diyor cihat o ibadetlerin hepsinden üstün ve fazilettir diyor. Bir mektup yazıyor ki Fudal İbni Yap da tabiinin koca alimi yani. Herkes ilminde, imanında, güvenilirliğinde, takvasında icma etmiş ümmet. Öyle bir insan. Abdullah İbni Mübarek öyle bir insana öyle bir mektup yazıyor. Tabi Abdullah da öyle bir çocuk ki babası İbnül e, babası mübarek annesini nikahladığı zaman 40 gün ilişkiye girmemiş hanımıyla. Sebebi de şu, diyor hanımın diyor babasının evinde diyor haram lokma yemiştir. Ben onunla beraber olurum da o kanındaki haramdan dolayı hem erkeğin kanından hem kadının kanından e, birleşerek oluşan bir çocuk e, harama meyyal bir çocuk olur korkusuyla Abdullah İbni Mübarek'in babası mübarek hanımıyla 40 gün ilişkiye girmemiştir. Helal kazancından 40 gün yedirip vücudunu temizlenmesini beklemiştir. 40 gün sonra hanımıyla beraber olmuştur ve Allah da onlara Abdullah İbni Mübarek gibi bir çocuk vermiştir. Yani selefin bu gibi konulardaki takvası bu şekildeydi. Allah da bize öyle hayırlı nesiller ve zürriyetler versin, bizi öyle kılsın. Bir fasılda açmış bu bapta, bundan bitiriyorum inşallah. وَلَيْسِ مِنْ شَرِيعَةِ الْاِسْلَامِ اَصْطَمْتُ عَنِ الْكَلَمِ Susmak, konuşmaya kendine yasak koymak şeriattan değildir diyor. وَظَاهِرُ الْأَخْبَارِ تَحْرِيمُهُ Haberlerin zahiri bunun haramlığını gösterir. قال قاس بن مسلم دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه علي على امرأة من أحمس Ahmas'tan bir kadının yanına girdi Ebu Bekir Sıddık. يُقَالُ لَهَا Zeynep. O kadına Zeynep denildi. فَرَآهَا لَا تَتَكَلَّمُ Bir baktı ki kadın konuşmuyor. فَقَالَ مَا لَهَا لَا تَتَكَلَّمُ Dedi ki bu kadına ne oldu da konuşmuyor? قَالُوا حَجَّتْ musmitaten. Kadın susarak hac etmeyi kendine şey kılmış. Adak adamış yani böyle bir ada var. فَقَالَ لَهَا تَكَلَّمِ Dedi ki o kadına konuş. فَاِنَّ هَذَا لَا يَحِلْ Dedi ki bu helal değildir. هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ Bu susmaya dair e, oruç adamak bu değil cahiliyenin adetlerindendir. فَتَكَلَّمَتْ Kadın konuştu ondan sonra. Revahul Bukhari. وروى أبو داود بإسناده عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال Peygamberden şunu ezberledim ki diyor dedi ki La sumate yevmin ilelleyli Geceye kadar susmak yani bütün günü susmak niyetiyle oruç tutmak ve hiç konuşmamak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu caiz değildir. E, böyle bir oruç yoktur. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem اَنَّهُ نَهَا عَنْ صَوْمِ السَّمْتِ Peygamber susma orucundan nehyetti. Normalde e, Kur'an'a bakarsak Meryem kıssasında Meryem Aleyhisselam'ın Hazreti İsa Aleyhisselam'ı doğurduktan sonra kavmini dövmeden önce Allah tarafından ona bir emir geliyor. Eğer sana soran olursa bu çocuk nereden? De ki ben susma orucu tuttum. Yani konuşmadan işaret et onlara. Ben konuşmuyorum. Zaten o dönemde tut, tutanlar ve yapanlar varmış insanlarda o dönemde. Dolayısıyla e, el kol işaretiyle de bunu ifade edince baktılar ki Meryem susma orucu tutmuş. Tabi o Allah'ın emriyle yaptı. Geçmiş ümmetlerden de böyle istediler olmaz. Bizim ümmetimizde böyle bir fiil ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. <clears throat> Son olarak fasıl açmış burada. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ بَدَلًا مِنَ الْكَلَمِ Diyor ki itikaftayız. İşte gereksiz konuşmayacağız diye Kur'an diyor kelamın yerine kullanılmaz. لأنه استعمال له في غير ما هو له فأشبه استعمال المصحف في التوسل ونحوه وقد جاء لا تنادر بكتاب الله Hadis geldi ki Allah'ın kitabıyla cidal etmeyin. Şimdi şunu kastediyor. Mesela adam biri diyor ki kentara racuna kacca'a fi vaktihi. Baktın ki adamın biri vaktinde geldi. Hani gereksiz konuşmayacağım diye diyorsun ki ce'te ala kaderin ya Musa. Taha suresi 40. ayet. Vaktinde geldin ey Musa diyor Allah Musa aleyhisselama. Hani adam da vaktinde geldi diye sen de diyorsun ki ce'te ala kaderin ya Musa. Hani konuşmayayım diye ayet okuyorsun olaylarla alakalı. İşte İbn-i Kudam el-Hammeli böyle bir konuşmaya caiz değildir demiş. Biz bunu mübah görmeyiz, müstahat değildir, doğru değildir demiş. Ve bundan bu bapta sakındırmış. İnsanlardan demek ki bazıları o dönemde böyle yapmışlar. Ee, yani güzel bir şeydir Kur'an'ı bilmek, her şeyde Kur'an'dan delil getirmek ama bu şekilde konuşmak ne Resulullah'ın sünnetinde ne de sahabesinin sünnetinde yer alan bir şey değildir. Kur'an'da her şey vardır. Kadının biri hatta böyle konuşulmuş. Ona soru sorulduğunda Kur'an'dan cevap verilmiş. Abdullah İbni Mübarek de bunu e, Kur'an'da her şeyin var olduğunun delili olarak anlatılmış insanlara tecrübesi olarak. Ama bir kadının yaptığı hüccet değildir. Doğruluğu ortaya çıkmaz. Alimler bundan ne yapmışlardır? Sakındırmışlardır. İnşallah bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü